meer Elamiet, en oor sy geslag, hy sal niemand hee wat onder hierdie volk woon nie, en hy sal die genie zien wat ik aan mijn volk zal doen nie, spreek die Heere, want hy het in die Heere afval verkondig.